Hrvatski radio, obrazovni program. przetwórtkom. Prosinac je 1941. godine. Karl Gottfried Fjerkorn, vojnik 23. pješačke divizije Wehrmachta, nakon završetka drugog svjetskog rata tvrdit će da je tog prosinca s položaja svoje divizije mogao vidjeti zlatne tornjeve Kremlja. Heinrich Hape, liječnik u 6. pješačkoj diviziji Wehrmachta, nakon rata će u svojim sjećanjima napisati da je njegova jedinica zauzela zadnju postaju tramvajske mreže Moskve. Hape je pregledavajući jednu kantu za smeće naišao na gomilu tramvajskih karata na kojima je Čirilico bilo napisano Moskva. Početkom tog prosinca 1941. Gerhard von Busch iz četvrte armije sa svojom se jedinicom zaustavio na zadnjoj autobusnoj postaji Moskovskog gradskog prometnog poduzeća. 1. prosinca četvrta armija pod zapovjedništvom feldmaršala Günthera von Kluga krenula je u napad na Moskvu. Operacija Tajfun, koje je cilj bilo zauzimanje glavnog grada Sovjetskog saveza, počela je krajem rujna. 1. prosinca von Kluge je naredio napad na autocestu koja je spajala minski i Moskvu. Njemačko vrhovno zapovjedništvo nadalo se najbolje. General Franz Halder, načelnik glavnog stožera kopnene vojske, u svoj dnevnik 2. prosinca napisao Obrana neprijatelja dosegnula je kritičnu točku. On nema novih snaga. Samo će mali dio vojnika grupe armije centar vidjeti Moskvu, ali vidjet će je ne kao osvajači i pobjednici, već kao ratni zarobljenici. One procjene da je crvena armija na izmaku snaga bile su krive. Sovjetski savez je s dalekog istoka u Europu doveo snage koje će nanijeti prvi veliki poraz vojsci nacističke Njemačke. To je Sovjetski savez mogao učiniti jer je dobio važnu informaciju od svog špijuna. Richard Zorge rođen je 4. listopada 1895. u Baku, tada u carskoj Rusiji. U Prvom svjetskom ratu služio u njemačkoj vojsci i nakon rata stekao je u Hamburgu doktorat iz političkih znanosti. Godine 1919. postao je član komunističke partije Njemačke. Nakon boravka u Moskvi, kominterna komunistička internacionala poslala ga je u Kinu kako bi organizirao špijunsku mrežu. U Kini Sorge je izgradio karijeru novinara i odanog Njemca. Po dolasku nacista na vlast u Njemačkoj postao je član nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije. Nakon Kine otišao je u Japan gdje je 1938. postao ataše za novinstvo Eugena Ota, njemačkog veleposlanika u Tokiju. Zorge se pozicionirao na savršeno mjesto. Veleposlanik ot koji je postao njegov prijatelj, redovito je komunicirao s nacističkim vođom Adolfom Hitlerom. Zorge u Kini zavrbovao za sovjetskog agenta Hotsumi Ozakija, koji je postao član savjetničkog vijeća japanske vlade i koji se redovito susretao s japanskim premijerom, princem Konoeom. Kako je Sorge radio u Japanu, opisuje Owen Matthews u knjizi Besprijekorni špijun, Richard Zorge, Staljinov majstor špijun. Ključ Zorgeova uspjeha bio je u tome da je on rijetko krao tajne, on je trgovao njima. Ozaki je hranio Zorgea informacijama koje je dobio u udruženju. Zorge ih je dijelio s otom i tako se učinio nezamjenjivim rastućoj zvijezdi u veleposlanstvu i pomagao je u njegovu rastu u očima njegovih gazda u Berlinu. Zauzvrat bi Zorge ono što je vidio i čuo kod otak kao i s poslasicama koje je Vukalić dobio od britanskih i američkih novinara davao Ozakiju i tamo mu omogućavao nevjerojatan uvid u funkcioniranje njemačke i europske visoke politike. I sve to vrijeme zlatni rudnik obavještajnih podataka odlazio je u Mosku. Udruženje koje spominje Matthews je istočnoazijsko udruženje za istraživanje problema koje je osnovao urednik uglednih novina Asahi Shimbuna i u kojem su se okupili najbolji japanski novinari i visoki japanski vladini dužnosnici, poslovni ljudi, časnici, politički analitičari, kako bi proučavali važne probleme u svijetu. Vukelić je Branko Vukelić, sovjetski špijun rođen u Osijeku 1904. godine. Vukelić je pohađao gimnaziju u Zagrebu gdje je počeo studirati, ali zbog veza s komunističkom partijom morao pobjeći u Francusku gdje je završio pravo na Sorboni. U Parizu ga je zavrbovala sovjetska agentica po imenu Olga. Godine 1932. Branko Vukelić je s obitelji došao u Japan kao dopisnik i niza novina, među njima i beogradske politike. Godine 1939. Sovjetski savez i Japan sukobili su se na dalekom istoku. Sljedeće godine Japan je s Njemačkom i Italijom sklopio trojni pakt. Zorge u špijunski krug postao još važniji kada je Njemačka napala Sovjetski savez. Zorge je grozničavo tražio odgovor na pitanje hoće li Japan napasti Sovjetski savez. U japanskom vojnom vrhu dvije su se strategije plana sukobljavale za prevlast. Kopnena vojska zalagala se za plan sjever, napad na Kinu i Sovjetski savez. Carska mornarica zalagala se za plan jug, napad na Indokinu, nizozemsku istočnu Indiju, današnju Indoneziju i Filipine. Zorge se usredotočio na to da sazna kakve su namjere japanskog vojnog vrha, posebno nakon što je 22. lipnja 1941. počela operacija Barbarosa. Ove Matthews piše. 19. i 23. lipnja glavni zapovjednici japanske vojske i mornarice održali su dvije ključne tajne konferencije kako bi odlučili o politici prema Sovjetskom savezu. U roku od nekoliko dana Miyagi i Ozaki su zajednički došli do suštine njihove odluke, uglavnom iz razgovora koje je Ozaki imao sa svojim razgovorljivim prijateljem u Oxfordu obrazovanim princom Sayonjijem i Shinjirom Tanakom, urednikom političkog i ekonomskog deska Asahi Shimbuna. U suštini, Ozaki je Zorgeu na jednom od svojih sve češćih posjeta šefovoj kući rekao da je sadašnja japanska pozicija ova – yukushi shugi – čekanje da loto zrvo sazrije i da padne u krilo. Drugim riječima, vojska i mornarica odlučile su čekati i vidjeti, poštujući i trojni pakt i sporazum o neutralnosti između Japana i Sovjetskog saveza, sve do trenutka dok Hitler uvjerljivo pobjedi Sovjete. U tom će trenutku Japan uskočiti kako bi spriječio naciste da zauzmu Sibir. To sjedenje na ogradi dobilo je zvučni naziv Ujedinjena sjever-jug strategija u skladu s budućim promjenama u međunarodnoj situaciji. Richard Zorge sada je dobio najdragocijeniji obavješteni podatak. Japan neće napasti Sovjetski savez i tako otvoriti drugu frontu. Sada je tu informaciju trebalo dostaviti Moskvi. Owen Matthews piše. Javljajući vijesti Zorgeu, Ozaki je dodao i neke napomene. Kvantumska armija još uvijek može napasti ako njezina brojnost bude tri puta veća od brojnosti crvene armije u Sibiru, ili ako Sovjetski savez bude poražen, ili ako znakovi unutrašnjeg kolapsa u crvenoj armiji u Sibiru budu očiti. Ako se takva situacija ne dogodi do sredine rujna, problem s Rusijom bit će ostavljen sve do topljenja snijega sljedećeg proljeća. Usprko o Zakijevom oprezu, Zorge je izgledao sretan, kao da je snijega skinut teški teret. Bio je spreman sastaviti poruku koju je Moskva tjeskobno čekala. Poruka je glasila, zelena boca, to je šifra za japansku mornaricu, i vlada odlučili su da ne pokrenu rat s Rusijom tijekom ove godine. To je napisao 22. kolovoza i predao je tu poruku Maksu Klauzenu, svom vezistu. On ju nije uspio poslati. Bila je to druga informacija od goleme važnosti koje je Sorge poslao u Sovjetski savez. 2. svibnja 1941. u Moskvu iz Stokija poslao informaciju da će Njemačka napasti Sovjetski savez 20. lipnja te godine. Napad se dogodio dva dana kasnije. Sovjetski savez nije reagirao na tu informaciju. Sada je Sorge poslao informaciju koja je mogla osloboditi divizije koje su držane na dalekom istoku kao osiguranje od japanskog napada. I Sorge je sve to radio dok je japanska služba sigurnosti polako stezala obruč oko njega i njegovog kruga špijuna poruka je ipak stigla u Mosku. Owen Matthews piše. Klausen je uspio poslati srž Zorgeove sudbonosne poruke, ali tri tjedna kasnije, 14. rujna. Invest, to je šifra za Ozakija, kaže da je japanska vlada odlučila da neće napasti Sovjetski savez ove godine, ali će oružane snage ostati u Manđuri u slučaju mogućeg napada sljedećeg proljeća, u slučaju da do tada Sovjetski savez bude poražen. Vezist je čak odlučio dodati Zorge ovu vitalnu informaciju da mu je Paul, to je Moskvina bizarno nesigurna šifra za Venekera, čije je ime uistinu bilo Paul, rekao da će sljedeći njemački udar biti na Kavkazu preko Dnjepra. Paul vjeruje da ako Nijemci ne dobiju uskoro naftu, oni će izgubiti rat. Zato su napadi na Leningrad i Moskvu više manje samo varke, glavni će napad biti na Kavkazu. Zorge je dao svoje prvo i točno upozorenje da Hitler priprema napad na Stalingrad. Pored toga, Zorge je također poslao i Venekerovo točno predviđanje da će Japan uskoro biti u ratu sa Sjedinjenim američkim državama. Na temelju Zorgova informacije o namjerama japanskog vojnog i političkog vrha, Sovjetski savez je s dalekog istoka počeo povlačiti trupe i slao ih je u rat s vojnim strojem nacističke Njemačke koji je neumoljivo napredovao. Ali samo je manji dio trupa s dalekog istoka tako upotrebljen. U tri sata ujutru, u petak 5. prosinca na temperaturi koja se kretala od minus 25 do 30 stupnjeva po metar dubokom snijegu crvena armija krenula je u protunapad kod Moskve. Dobar dio trupa u tom protunapadu došao je s dalekog istoka, opremljen za zimsko ratovanje. Richard Zorge uhapšen je 18. listopada 1941. Obješen je tri godine kasnije. Za obavješteni posao tvrdi se da je jedan od najstarijih na svijetu. U četvrtoj knjizi Starog Zavjeta, nakon postanka, izlaska i levitskog zakonika u knjizi Brojeva, Jahve daje nalog Mojsiju da pošalje uhode u zemlju Kananaca. U petom stoljeću prije Krista, dok je Rim još bio kombinacija sela i vojnog tabora na Tiberu, u Kini je nastala knjiga umjeća ratovanja, čije zadnje poglavlje posvećeno špionaži. Za vladavine kraljice Elizabete I, Sir Francis Walsingham počeo je stvarati prvu modernu obavještajnu službu. Uoči Prvog svjetskog rata nastale su prve obavještajne službe, prije svega britanske MI5 i MI6. Ali u vrijeme Drugog svjetskog rata obavještajni podaci počinju biti ključni za tijek ratnih operacija. Obavještajne službe postaju ključni instrument države, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijika za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ako odemo sada malo u tu analizu od povijesti do danas, svi umovi ovog svijeta do dana današnjeg uspjeli su definirati samo tri modela obavještajnog organiziranja. I oni se, ja bih kazao, i simbolički i stvarno zovu kao nekakva imitacija političkih sustava poznatih jer tako i funkcioniraju. Što to znači? Američki sustav se obično naziva federativni obavještajni sustav. Što znači federativni? To znači da imamo jedno centralno tijelo, jedno jedno središnje tijelo upravljačko i imamo niz komponenti koje funkcioniraju svaka u svom području, ali su odgovorni tom centralnom tijelu. To centralno tijelo u Americi se zove Središnja obavještena agencija. Logično je dakle da Središnja obavještena agencija koja od 1949. ima i operativne ovlasti, ona je do tada zamišljena samo kao analitička služba i da ovaj, u toj poziciji u stvari je sve podređeno tom američkom globalnom utjecaju, odnosno američkim globalnim interesima. I dakle, to je taj federativni model, onaj koji postoji još malo tradicionalnije povijesno, a to je britanski obavještajni model koji se naziva konfederativni. To znači da u Britaniji nema prvog među jednakima. U Americi je CIA u višestrukim funkcijama. Ona je neovisna analitička i operativna obavještajna institucija. Ona je šef svim američkim obavještajnim institucijama i ona je središnje savjetodavno tijelo američkog predsjednika u tom predsjedničkom organizacijskom modelu vlasti. To znači da je DCI, dakle direktor CIA, e, ima najmanje tri funkcije. Jedna je direktor CIA, e, druga je šef obavještajne zajednice i treća je glavni savjetnik američkog predsjednik. Za razliku od tog modela, britanski je dakle konfederativni i taj konfederativni podrazumijeva da nema ni jedna institucija uloge prvog među jednakima, dakle sve su ravnopravne, a upravljački mehanizam i profesionalni i politički se nalazi u vladi, odnosno u kabinetu vlade. 20. prosinca 1917. godine, šest tjedana nakon oktobarske revolucije, stvorena je izvanredna komisija za borbu s kontrarevolucijom i sabotažom. Skraćenica od tog dugog imena je Čeka. Orlando Fajks u knjizi Narodna tragedija, povijest Ruske revolucije, piše. Lenin je naglasio potrebu za nepokolebljivim proleterskim jakobincem koji bi vodio novu ohranu i našao je takvoga čovjeka u Felixu Đeržinskom, 41-godišnjem Poljaku iz litvanskog grada Vilnjusa, koji je proveo pola svog odraslog života u raznim carističkim zatvorima i koji je zbog toga možda i imao poseban motiv da osigura da svi neprijatelji naroda jednako pate u zatvorima. Tijekom djetinstva Đeržinski je želio biti Isusovački svećenik i, iako je davno prestao vjerovati, unosio je jednako fanatičan duh u svoje pohode političkih progona. Na sastanku Sovnarkoma, vlade Sovjetske Rusije, na kojem je Čeka osnovana, on je opisao njezin zadatak kao nemilosrdni rat protiv unutrašnjih neprijatelja revolucije. Trebamo na tu frontu najopasniju i najokrutniju od svih poslati odlučne, tvrde, predane drugove, koji su spremni učiniti sve u obrani revolucije. Ne mislite da tražim oblike revolucionarne pravde. Sada ne trebamo pravdu. Sada traje rat, licem u lice, borba do kraja. Do raspada Sovjetskog saveza svi pripadnici njegove civilne obavještajne službe primaće plaću 20. dana u mjesecu u znak sjećanja na datum osnivanja Čeke. Na grbu KGB-a i prijašnjih tajnih službi Sovjetskog saveza bio je štiti mač. Štit je označavao kontraobavještajnu službu, koja se u početku Čeke krila pod kraticom KRO, Njezini pripadnici nazivali su se krokisti. Njima na čelu bio jedan od ključnih ljudi sovjetskog obavještajnog aparata. O njemu ovako piše Jonathan Haslam u knjizi Bliski i daleki susjedi, nova povijest sovjetskih obavještajnih službi. Artur Artuzov je bio malen, ali čvrst, s velikom glavom i tijelom dizača utega. Bio je krajnje nepodesan za večernje odijelo, ali dobro su mu pristajali vojna odora i kožne čizme. Dobar tenor, zimski sportaš i čovjek s raznim kulturnim interesima, Artuzov je bio smiren, okrutan, asketski, samokritičan i sklon ironičnim primjedbama. Najvažnije od svega bio je sjajan u zapažanju talenata. Artuzov će 1925. napisati prvu sovjetsku abecedu kontraobavještenog djelovanja. Jonathan Haslam u svojoj povijesti sovjetskih obavještajnih službi donosi riječi koje Artuzov kao čelnik kontraobavještajnog odjela OGPU-a izrekao 1927. Britanska tajna obavještajna služba postoji 150 godina. Mi 10. To je njihova prednost. Ali mi imamo svoje prednosti, jasan cilj, našu nepotkupljivost, osjećaj svrhe, ali iznad svega odanost socijalističkoj stvari. Artur Artuzov bit će osuđen i pogubljen u Stalinovim čistkama. Mač namijenjen neprijateljima revolucije u inozemstvu prvo je dan u ruke dijelu Čeke koji je osnovan tek 1920. Do tada su primat imali unutrašnji neprijatelji revolucije, trajao građanski rat, borba na život ili smrt. Obavještena služba imala je kraticu INO, inozemni odjel. Pored civilne službe, nakon revolucije stvorena je i vojna obavještena služba pod imenom Četvrti direktorat. Iz nje će se razviti GRU, glavna obavještajna uprava glavnog stožera Crvene, kasnije Sovjetske armije. I treći model je taj, kako se naziva, totalitarni, a on je bio vezan naravno za bivši Sovjetski savez nakon drugog svjetskog rata koji taj model su uglavnom slijedile sve dakle komunističke države ili uglavnom sve sa neznatim modifikacijama, a taj totalitarni je u jednoj mjeri sličan američkom, a sličan je u tome da jedna institucija ima centralnu ulogu. U Americi je to dakle CIA, u Sovjetskom savezu je to bio komitet državne sigurnosti najpoznatiji pod tim akronimom KGB za razliku od federativnog američkog koji je statutarno reguliran sa preciznim ovlastima, pa prema američkim zakonima CIA ima samo ovlasti za rad u inozemstvu. Dakle, ne na teritoriju SAD-a, dok FBI je odgovoran i u području inteligensa i protuterorizma i svega onoga što spada u kaznena djela protiv države, odnosno nacionalne sigurnosti, za to je odgovoran FBI pri čemu naravno istovremeno postoji takve podjele u vojnoj sferi koje su kasnije nastajale, ali po istom mehanizmu. U totalitarnom sustavu to nije tako i sovjetski KGB je bio središnja institucija, ali je imala, ne samo što je bila središnja, imala je ovlasti za sve. I za rad u inozemstvu, i za rad u Sovjetskom savezu, i za ovlasti, dakle, upravljanja svim ostalim obavještajnim institucijama u Sovjetskom savezu, s obzirom naravno da se radi o totalitarnom sistemu sa ideologijom jedne orijentacije političke, a to je komunistička partija, s obzirom dakle na izazove koji se događaju kad su u pitanju totalitarni sistemi, a to je naravno moguće disidenstvo i otpori iz društva koji se ne slažu sa takvim orijentacijama, sasvim logično da je KGB onda u tim okvirima ova, ima ulogu i političke policije jer svako drugo razmišljanje odnosno na vladajuću ideologiju je predstavljalo opasnost za nacionalnu sigurnost. To je s naravno postalo dominantan fokus interesa KGB-a, što je svojstveno svim totalitarnim sistemima i da je KGB dakle spremno razvio i tu funkciju političke policije ili da budem još preciznije one policije jer nisu u totalitarnim sistemima ako analiziramo ugrožavanja koji idu iz društvenosti nisu toliko opasni za vladajuće elite oni akteri koji nešto naprave opasni su oni koji misle da bi nešto mogli napraviti i obično takvi sistemi odu u paranoične situacije sa dominacijom funkcionalnosti u okviru nečega što se zove politička policija. I to je u stvarnosti, ja bih kazao, obilježje drugog svjetskog rata kao te prekretnice koje je etabliralo takve modele i dovelo dakle definitivno obavještajne sisteme u ulogu presudnog državnog instrumenta. Do tada je to bilo nešto, nešto drugačije. U Prvom svjetskom ratu obavještajne i kontraobavještajne službe bile su bitne, u Drugom svjetskom ratu bile su presudne. Velika trojica znala su koliko su one važne za vođenje rata. Kad je 1933. preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih država, Franklin Delano Roosevelt zatekao je zemlju bez obavještajne službe. Postojali su pomorski i vojni obavještajni ured, ali nije bilo središnjeg tijela koje bi prikupljalo i obrađivalo obavještajne podatke. Roosevelt će u lipnju 1942. osnovati ured strateški američkih službi, prvu američku obavještajnu službu. Njezin prvi čelnik bio je njujorški odvjetnik i Rooseveltov prijatelj William Donovan, koji je imao nadimak Divlji Bill. Josifu Visarionoviću Staljinu nitko nije trebao objašnjavati važnost obavještajnih i kontraobavještajnih službi. Kada je Sovnarkom Vijeće narodnih komesara osnovao Čeku, Staljin je bio član Sovnarkoma, narodni komesar za nacionalna pitanja. Do izbijanja drugog svjetskog rata on je dao pogubiti dva čelnika sovjetske tajne službe, Genriha Grigorijevića Jagodu i Nikolaja Ježeva i postavio je trećeg, Lavrentija Beriju. I britanski premijer Winston Churchill dobro je znao koliko su bitne obavještajne službe službe. Christopher Andrew u knjizi Tajni svijet, povijest obavještajnih službi, piše. Kada je Churchill 10. svibnja 1940. ušao u Downing Street 10, on je postao prvi premijer u 20. stoljeću koji nije samo inzistirao na redovitim obavještajnim izvještajima, već je tražio da vidi i sirove obavještajne podatke, posebno one dobivene prisluškivanjem i razvijanjem neprijateljskih šifri. Kada su ga uvjerili da postoji previše dešifriranih poruka da bi on sve pregledao, pristao je na to da mu se dnevno donese samo najvažnije. Sir Stuart Mingis, koji je naslijedio Sinclaira na čelu SIS-a kao i direktor vladine škole, uredili su da se one donose u crvenoj kutiji na kojoj je pisalo može otvoriti samo osobno premijer i za koju je samo Churchill imao ključeve. Presretane i dešifrirane poruke nazivao je mojim zlatnim jajima, a kriptoanalitičare guskama koje nose zlatna jaja i nikad ne gaču. Ono što je također možda da spomenemo još u toj evoluciji povijesti ostalo značajno, a to je da se pokazalo definitivno tada koja je moć obavještajnog djelovanja u ukupnosti svih tih događanja, dakle kao državne funkcije. Nema nikakve dileme da je obavještajno djelovanje uvijek imalo neku ulogu u tim procesima odlučivanja zaštite vlastitih tajni, kao dakle i državna i društvena funkcija, ali drugi svjetski rat je zaista pokazao koja je stvarna moć i uloga u puno širim okvirima nego što je to sama država. Naravno, tu se radi o ovaj, operaciji Overlord, a to je savezničko iskrcavanje u Normandiji. Ono što sigurno znamo, a to je nesporno iz povijeste, ali iz ovih polisi analiza, o tome danas imamo dokumentaciju, imamo ozbiljne studije koje su ovaj udžbenici. Dakle, radi se o tome da je postojala ozbiljna dilema gdje će se dogoditi savezničko iskrcavanje i naravno da spoznaje o tome nacističkoj Njemačkoj te kako su bile presudne za rat ili za nastavak rata. Ono što danas znamo jest da je tu presudnu ulogu u zavaravanju, dakle obmani ili ostručno se to naziva deception, njemačkih e, nacističkih lidera odigrao je obavještajni sustav, a odnosno odigralo je dakle ono što imamo danas zapisano u to, ja bih kazao, udžbeniku protoboještajnog djelovanja, to je ta znamenita knjiga kontrašpionaža u ratu, dakle britanskog profesora Johna Mastermana, koji je vodio sve te operacije. Dakle, radi se o tome da je britanska obaštena služba, naravno, koja je to vodila, ali u suradnji sa Sjedinjameničkim državama, u stvarnosti je vrbovala, odnosno pridobila za sebe sve njemačke agente na britanskom teritoriju, odnosno one koji su usmjereni bili prema Britaniji. Dakle, da pojednostavimo to možda jednostavnije, svi njemački špijuni su prevrbovani, odnosno Britanija ih je dobila da rade za Britaniju, a ne za Njemačku, ali na jedan specifičan način, to se dakle stručno nazivaju dvostruke kombinacije, što je do dana današnjeg vrhunac obavještajne ili protuobavještajne profesije sigurno jedan od profesionalno najzahtjevnijih instituta u svojoj ovaj, organizaciji i implementaciji. Operaciju zavaravanja i davanja lažnih informacija Njemačkoj obavještenoj službi vodio je Komitet 20. Ime tog tijela vješala, iza koje se krila zadaća tog tijela. 20 se rimskim brojevima piše kao dva slova x, ali x može biti i križić. Na engleskom jeziku dva križića su i double cross, a na engleskom double cross znači prevaru, izdaju, zavaravanje. Christopher Andrew piše. Komitet u kojem su bili predstavnici MI5, sis ratnog ureda, obavještajnih službi sva tri roda vojske i kada je bilo nužno i drugih odjela, Počeo se sastajati u siječnju 1941. i nakon toga se do kraja rata sastajao jednom tjedno pod nadahnutim vodstvom svog predsjednika, pripadnika MI5, profesora povijesti s Oxforda Johna Mastermana. On je na prvom zasjedanju donio malenu, ali važnu odluku da se svakom njegovom članu na sastanku osiguraju čaj i pecivo. Kako je to on kasnije napisao, u danima teške oskudice i racioniranja namirnica osiguravanje peciva nije bio lak zadatak. Ipak, kroz mito i varku, uglavnom varku, nikad nismo podbacili u osiguravanju čaja i peciva. Je li to malo lukavstvo razlog zašto su se skoro svi uvijek odazivali na sastanke komiteta? Komitet 20 još i po nečemu bio poseban. Bilo je to jedino obavještajno tijelo za čiji rad nije znao Winston Churchill. Čelnik MI5, Sir David Petrie, nije bio tako blizak s Churchillom kao čelnik MI6, Sir Stuart Mingis. Petrie je dobro znao koliko se Churchill može oduševiti svijetom špijunaže i u želji da sačuva tajnost rada komiteta 20, ali da se Churchill ne petlja u njegov rad, držao ga je u tajnosti. Posredstvom tih 39 agenata što danas znamo, je u stvari Njemačkoj su plasirane lažne informacije, odnosno informacije koje su je navele na krivi zavčak u pogledu mjesta iskrcavanja savezničkog koje se naravno u odnosu na ovo prvotne sve te planove koji su bili strateški usmjereni na obmanu Njemaca naravno dogodilo konačnici u Normandiji. Dakle, Njemci sigurno danas znamo da nisu znali gdje će se dogoditi iskrcavanje i da su niz poteza povukli u pogledu koncentracije snaga očekujući iskrcavanje na nekom drugom području, a ne u Normandiji. Presudnu ulogu o tom cijelom procesu dakle, odigrao je obavještajni sistem, odnosno protobavještajna služba Ujedinjenog kraljestva i ja bih kazao da je to bilo je puno točaka u povijesti o važnosti inteligensa, ali te globalne razmjere značaja i važnosti su dokazani, ja bih kazao, dakle, upravo u drugom svjetskom ratu i da je to opet bila jedna prekretnica u daljnju profesionalizaciju cijelog obavještajnog sustava, jer nakon drugog svjetskog rata imamo opet novi poredak gdje dotašnji saveznici postaju protivnici, gdje taj vrući i drugi svjetski rat se pretvara u kontinuitet rata koji se zove hladni rat, Hladni rat je u stvari podjela interesnih sfera između Zapada predvođenog Amerikom, Istoka predvođenog bivšim Sovjetskim savezom, gdje je u stvari taj mehanizam i naravno između ta dva bloka koja su prije svega dominantno ideološki bila podijeljena, bila su podijeljena u svakom pogledu, ali dominantno ideološki, između njih nije bilo nikakve interakcije a istovremeno nema nikakvog dodira, a istovremeno jedna i druga strana je htjela naravno znati što se događa na jednoj i na drugoj strani u toj strateškoj utakmici za prevlast. I nema nikakve dileme da ono što je ustanovljeno od strane Johna Mastermana, ta abeceda, ta ja bih rekao enciklopedija i luđbenici a u tom jednom institutu obmane ili zavaravanja su postali presudni u cijelom hladnom ratu. Kada je 12. travnja 1945. umro Franklin Delano Roosevelt, naslijedio ga je potpredsjednik Harry Truman. U prvim danima predsjednikovanja on je upoznat s dvije najveće tajne u povijesti ratovanja. Da Sjedine države rade na atomskoj bombi, te da Velika Britanija i Sjedinjene države imaju projekt Ultra, da presreću najtajnije poruke sila osovine i da imaju ključ za njihovo dešifriranje. Truman je bio podozriv prema klasičnoj špionaži i kontrašpionaži korištenju agenata, posebno u mirnodopsko vrijeme. Obavještajne i kontraobavještajne službe uspoređivao je s gestapom, tajnom policijom nacističke Njemačke. Ali protiv onoga što je na engleskom imalo kraticu SIGINT, a na hrvatskom se zove elektroničko izviđanje, nije imao problema. Za vrijeme Trumanova administracije nastao je sustav prisluškivanja koji postoji i dan danas. Christopher Andrew piše. Siguiente Trumanu smetao manje od Huminta. 12. rujna Henry Stimson, ministar obrane, James Forrestal, ministar za mornaricu i Dean Acheson, vršitelj dužnosti državnog tajnika, zajednički su predali Trumanu tajni memorandum koji ga je podsjetio na zapanjujuće doprinose uspjehu savezničkih snaga u porazu Njemačke i Japana koje su postigli saveznički kriptoanalitičari i podsjetili ga da sada odobri nastavak suradnje između Sjedinjenih država i Velike Britanije na polju elektroničkog izviđanja. Truman je odgovorio neobično brzo, potpisujući isti dan tajni memorandum od jedne rečenice koji je odobrio nastavak suradnje, za koju je odlučeno da je u najboljem interesu Sjedinjenih država. Nakon toga uslijedili su sporazumi SAD-a i Velike Britanije o elektroničkom izviđanju iz ožujka 46. i lipnja 48. koji je također uključio Australiju, Kanadu i Novi Zeland. Tih pet obavještenih službi postale su poznate kao pet očiju. Godine 1952. Truman je potpisao dokument o osnivanju Nacionalne sigurnosne agencije, u kojoj su ujedinjeni svi kapaciteti američkog elektroničkog izviđanja. Kratica te agencije, koja je ubrzo postala najveća i najizdašnije financirana američka obavještajna služba je NSA ili NSA. Ona je bila tako tajnovita da se u obavještajnoj zajednici u Washingtonu šalilo da ta skraćenica zapravo znači No Such Agency ili ne postoji takva agencija jačanje elektroničkog izviđanja nije bila jedina novost nakon drugog svjetskog rata u svijetu obavještajnih službi. Radi se o tome dakle da se nakon drugog svjetskog rata formiran jedan novi poredak. Države su do tada imale na raspolaganju određene državne instrumente za postizanje ciljeva u vanjskoj okolini, u međunarodnom okružju. I to su standardni instrumenti koji imaju sve države koji su funkcionalni bili do tada, ali u hladni rat je bio nešto novo gdje je bilo nešto nepoznato ili ako hoćemo i nespoznatljivo u odnosu na dotadašnje razdoblje. I države na raspolaganju imaju tradicionalne te instrumente nacionalne sigurnosti u vanjsko-političkom području. To su naravno vojna djelovanja, to su naravno diplomacija kao regulirana međunarodno pravna djelatnost komunikacije među državama, to su ekonomski instrumenti nacionalne sigurnosti, ako hoćemo Mašalov plan i obnava zapadne Europe kako bi došla u američku orbitu interesa i to su, s obzirom da se tu radilo ovaj, o ideološkim blokovima podijeljenim, to su propagandno-psihološka djelovanja. I to su neki bili standardi koji su do tog trenutka donosili rezultat. Međutim, ono kad se dogodio hladni rat, države su i dalje države. I dalje Sjedinjene države i Sovjetski savez žele prevlast u svijetu, žele ostvariti vlastite interese i jedni i drugi imaju na raspolaganju ta četiri instrumenta. I sad se postavilo pitanje da li su ti standardni instrumenti, s obzirom na te obilje činjenične empirije, s obzirom na tu empirijsku turbulentnost, neizvjesnost, nešto novo što je hladni rat, da li je to dostatno, da li je to efikasno i da li je u relaciji sa procesima koji se događaju. I ono što se dogodilo prvi put, a to je dakle, imamo dakle već formirane sve obaještane institucije, ali tada u Sovjetskom savezu još NKVD, ovdje dakle CIA već nastala i formiran je taj američki sustav. I ono što se prvi put dogodilo, dakle, to je situacija 1948. godine u Italiji U srpnju 1947. Truman je potpisao zakon o nacionalnoj sigurnosti kojim je preoblikovan vojno-sigurnosni sustav Sjedinjenih država. Time je zakonom stvoreno Ministarstvo obrane i Združeni stožer oružanih snaga, Vijeće za nacionalnu sigurnost i Središnja obavještajna agencija CIA. Vijeće za nacionalnu sigurnost trebalo je predsjednika savjetovati u svim poslovima koji se tiču nacionalne sigurnosti. Predsjednik je čelnik tog tijela, članovi su potpredsjednik, državni tajnik i ministar obrane. U radu vijeća sudjeluju i savjetnici po poput načelnika Združenog stožera ili direktora CIE, a osobljem vijeća rukovodi predsjednikov savjetnik za nacionalnu sigurnost. Prvi dokument s oznakom NSC 1 kroz 1 koje je sastavilo to tijelo 14. studenog 1947. bavio se Italijom. U tom je dokumentu pisalo Talijanska vlada koja ideološki naginje zapadnoj demokraciji pod jakim je stalnim napadom jake komunističke partije bio je to mandat za tajnu akciju u Italiji. I ono što se dogodilo, dakle, 48. kreće, već je krenuo hladni rat sa tim famoznim jeli, pismom Georgia Kenana, i dogodilo se da su interesne zone podijeljene ali situacija na terenu u praksi je bila drugačija. Ona je značila dakle, da društveni kontekst nije identičan državnom. Ono što se dogodilo, a to je da je tada još u Grčkoj bio ovaj građanski rat sa dominacijom partizanskih snaga koje su uvijek naravno okrenute ljevim političkim idejama. Imali smo tu bivšu Jugoslaviju koja je već nastala, koja je komunistička država. Naravno, još uvijek nema informbiroa i nema odmaka od Sovjetskog saveza. I imamo dakle situaciju u Italiji gdje procjene kažu da je talijansko društvo, talijanski birači skloni lijevim političkim orijentacijama i da se može dogoditi tako su govorile procjene, ne neutemeljeno, pad demokršćanske opcije i preuzimanje vlasti ili zdobivanje vlasti od strane komunističke partije. Naravno da se to dogodilo, već imali bi stanoviti domino efekt, ali i povezanost od Grčke do Italije, a izvjesno je prema Francuskoj, gdje su u to vrijeme također bile bitno izražene u društvu ljevičarske ideje. I naravno da bi to značilo da ako komunisti pobjede u Italiji, ako dođe komunizam duboko na zapad, da je hladni rat gotov prije nego što je počeo i da je Amerika gubitnik. Naravno naravno da je to bio najveći izazov za američku nacionalnu sigurnost i da su Amerikanci naravno poduzeli sve da se to ne dogodi. Na raspolaganju su imali postojeće instrumente nacionalne sigurnosti koje su imali i to su dakle upravo ta četiri instrumenta koja su imale ograničenu primjenu. Ne može se ići u rat za pobijet na izborima. Ekonomska sredstva se mogu koristiti, ali oni imaju malo dalji učinak, treba neko vrijeme proći, a ne, dakle, travanj 48. kad su bili u Italiji izbori. Diplomacija je naravno neprimjenjiva jer to je državna funkcija, a ne funkcija gdje bi komunicirala s društvom i naravno postoje propagandno-psihološke operacije koje su efikasne, ali opet ograničenog dosega u pogledu promjene stavova i utjecaja na mišljenje birača. U veljači 1555. u gradu Augsburgu počela je s radom skupština koje je sazvao car Svetog Rimskog carstva Karlo V. Razlog za sazivanje skupštine bio je sukob u njemačkim zemljama, do kojeg je došlo nakon pojave protestantizma. Razgovori na skupštini rezultirali su mirom u Augsburgu. Augsburgski mir sklopljen je na temelju načela čija je zemlja, onoga je i vjera. Skoro 400 godina nakon mira u Augsburgu Stalin je formulirao svoju verziju uređenja Europe. U razgovoru s Milovanom Đilasom Stalin ju je ovako formulirao. Ovaj rat nije kao ratovi u prošlosti. Onaj tko okupira teritorij također mu nameće svoj društveni sustav. Svatko nameće sustav tamo gdje dopre njegova vojska. Drugčije ne može biti. Takav način uređenja posljedatne Europe značio je da će svaka strana nastojati obraniti teritoriju koji je bio pod njezinom kontrolom. Sjedine države nisu namjeravale dopustiti da u Italiji na izborima pobjedi komunistička partija. Amerikanci su se našli u neobranom grožđu što napraviti, a nešto moraju napraviti da ne izgube hladni rat i oni su, da pojednostavimo, uveli jedan instrument novi državni, dakle u repertoar državnih djelovanja koji se danas pokazao presudan ili najvažniji, on je stručno nazvan covered actions ili tajne operacije ili prikrivena djelovanja. To se u teoriji i u literaturi negdje naziva operacije treće opcije treće opcije između rata i diplomacije ili između rata i da ne učinite ništa. I te tajne operacije u stvarnosti što su one, to je dakle mehanizam državnog djelovanja gdje se intervenira na druga područja, a to je zabranjeno, jeli po međunarodnom pravu, dakle s ciljem ostvarenja interesa vlastitih, pri čemu se to radi da se ne otkriva umješanost onoga tko to radi, jer kad bi se otkrila umješanost, naravno da bi postao troublemaker koji je prekršio načela međunarodne sigurnosti i zadira u suverenitet i nacionalnu sigurnost drugih država i istovremeno druga dimenzija tajnih operacija je da su one planirane, organizirane i provedene u, u skladu sa tim načelom uvjerljivog negiranja. A što to znači? To znači da ako se i dogodi otkrivanje umješanosti, da je cijeli spektar tog mehanizma postavljen na način da se nikada ne može dovesti bezuvjetno u vezu učinak tih operacija i akter koji ih provodi. Dakle, da se uvijek može uvjerljivo negirati umješanost. I Amerikanci su tu prvu operaciju proveli u Italiji s ciljem naravno i samo jednima, a to je da nemokršćani ostanu na vlasti, ne neđu komunisti na vlasti i oni su ono što je ovaj, poznato poduzeli jednu propagandno psihološku i političku operaciju sa ekonomskim dimenzijama koja je uključivala različiti spektar aktivnosti gdje je cilj bio promijeniti ishod izbora promijeniti talijansko društvo, ali da se ne zna da je to napravila Amerika, odnosno Centralna obavještajna agencija. Ovo oni su otprilike iskoristili kombinaciju tajnih djelovanja i javnih diplomatskih djelovanja na razini prijetnji, odnosno diplomatskih ucijena. Rezultat tajnih akcija Cije u Italiji izbori su u proljeće 1948. na kojima je demokršćanska stranka dobila 304 od 574 mjesta u talijanskom parlamentu. Komunistička partija Italije, iako je na izborima za parlament ponekad dobivala i trećinu glasova, nikad za vrijeme hladnog rata nije sastavila vladu ili bila njezin član. Tajne akcije postale su sastavni dio repertoara obavještajnih službi u vrijeme hladnog rata i nakon njega. Godine 1954. general James H. Doolittle napisao je 69 stranica dug izvještaj o tajnim akcijama Središnje obavještajne agencije. Izvještaj je naručio predsjednik Dwight Eisenhower. U izvještaju su pisale ove riječi. Sada je jasno da se suočavamo s neumoljivim neprijateljem, čiji je poznati cilj svjetska dominacija, koju treba postići bilo kakvim sredstvima ili pod bilo koju cijenu. Nema pravila u takvoj igri. Do ovog časa prihvatljive norme ljudskog ponašanja više ne vrijede. Ako Sjedinjene države žele preživjeti, stari koncepti fair playa moraju biti dovedeni u pitanje. Godine 1976. Churchill komitet nazvan prema senatoru iz Idaha Franku Churchu punim imenom Komitet Senata Sjedinjenih država za istraživanje obavještenih aktivnosti utvrdio je u svom izvještaju da su Sjedinjene američke države od 1951. do 1971. poduzele oko 900 tajnih akcija u svijetu. Tajne akcije poduzimale su i druge moćne obavještajne službe govori profesor dr. Mirko Bilandić, socijeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tajna djelovanja su u stvarnosti podrazumijevala da su Sjedinjene američke države formirale investicijski fond koji je privatnog karaktera, da su preko tog investicijskog fonda investirali su u njega ozbiljan novac, za tadašnje prilike u naravno siromašenoj Italiji uskršenom ratom, da su tu investiciju usmjerili najprije prema Turskoj gdje su konvertirali dolare u turske lire, a onda su iz Turske to reinvestirali sve u Italiji pa su konvertirali turske lire u talijanske lire i kad je novac došao, a to je tadašnji, tadašnji iznos od 10 milijuna dolara, došli su ljudi iz CIA i naprosto hodali od jednog do drugog birača, od jednog do drugog biračkog odbora i kupovali ih, naprosto ih kupovali da ne glasaju za komuniste već za demokršćane. Drugu operaciju koju su Amerikanci proveli je bila propagandno-psihološka, a to je da su u talijanskoj javnosti u stvari nastojali usaditi strah kroz projekciju svih ratnih zločina koje su napravile partizanske snage u drugom svjetskom ratu, naravno suočavajući ih sa realitetom, a to je da se to može dogoditi i dalje u Italiji ako komunisti dođu na vlast. Treći element je bio da je američki obaštani sistem angažirao sve Amerikance talijanskog podrijetla koji su u Americi ostvarili američki san uspješnosti sa ciljem dakle da ih potaknu na komunikaciju sa svojom rodbinom, prijateljima, obiteljima u Italiji i da ih pozovu, dakle utječu na njih da glasaju za demokršćane, a ne komuniste. I naravno četvrti element neposredno koji se dogodio prije izbora, a to je bio diplomatski javni nastup američkog predsjednika koji je jasno suočio talijansku državu i sa talijansko društvo sa izborom ili neizborom u pogledu američke gospodarske pomoći u okviru Mašalovog tada plana koji je služio za ekonomsku obnovu porušenih država i društava i ekonomskih sustava u tim državama. I ono što se dogodilo u Italiji, a to je da u nekih šest mjeseci od početnih procjena da će komunisti pobijedi na vlast, u četvrtom mjestu 48. apsolutnu pobjedu na izborima su ostvarili demokršćani. Italija je naravno ostala u orbiti američkog interesa. I to se pokazalo u stvarnosti tada i što je uvjetalo ekspanziju važnosti obaještajnih sistema, odnosno tajnih akcija kao instrumenta njihovog, dakle pokazalo se koja je važnost i tko je jedini sposoban ostvariti nacionalne interese. U travnju 1961. godine u zaljevu Svinja na Kubi iskrcala se takozvana Kubanska brigada, sastavljena od protivnika revolucionarnih snaga koje su srušile režim diktatora Fulgencija Batiste i počeli izgrađivati socijalistički sustav vlasti na Kubi. Brigadu je okupila i uvježbala CIA za administracije predsjednika Eisenhowera. Plan iskrcavanja, koji je trebalo potaknuti ustanak na Kubi, odobrila je administracija Johna Kennedyja. Rezultat iskrcavanja bio je fijasko koje je osramotio i Sjedinjene države i Ciju. Nakon što je propala akcija i kada je njezinu propast vidio cijeli svijet, američki predsjednik Kennedy svom je posebnom savjetniku Teodoru Sorensenu rekao ove riječi. Kako sam mogao biti tako glup i dopustiti da nastave s ovim? Bio je to samo jedan od takvih trenutaka u hladnom ratu i nakon njega. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Zoran Sajko. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.